Emmaus tafsir Jadi nerangake lampiran Engkang ibun bagai ake jeneng pengurus pengajian Istighfar Engkang ibun tindak ake kanjeng nabi sabene suksoleh قال Rasulullah sallallahu alaihi الله عليه وسلم سيد الاستغفار الدخول kepalane istighfar puncake jaluk ngapura kaje nabi niku nek istighfar macane ngaten Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Kholaktani wa ana abduka Wa ana ala atika wa wa'dika mastata'atu A'udhu bika min syarri ma sonaktu Abu ulaka bini amatika alayyah wa وأبوء بذنبي wa لي فإنه لا يغفر الذنوب illa anta istighfarnya mulai Allahumma tuki illa anta Makna maknanya <clears throat> ya Allah Gusti panjenengan niku pangeran kula Boten-boten pengiran kang hak disembah kejawi panjenengan. Panjenengan nisahake kula. kulo kaula jenengan. Lan kula tetap bade netepi janji lan wahat jenengan selami kaula mambu. Kula nyewon perlindungan dan panjenengan. Sangkeng kalae perbuatan kula kula sowan dhateng jenengan pikantuk nikmat saking panjenengan lan kula wangsul sowan dhateng jenengan gawa macam-macam dosa panjenengan apunten sebab boten saged ngapunten dosa kejawi panjenengan terus hati saya cara Man kolaha minan nahari mukinan biha Wa mata min yaumihi qabla ayyum siya Wa huwa min ahlil jannah Wa man kolaha minan layli Wa huwa mukinan biha Wa mata qabla subahi, Wa huwa min ahlil jannah rawahu ahmadil wal bukhari wa nasai hadis sari terjemahannya bahasa Indonesia barang siapa membacanya pada siang hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu juga sebelum sore hari maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membacanya pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi hari, maka ia termasuk ahli surga. Diwajah esok sepisan, sore sepisan. Nah, itu kajian Nabi berjanji termasuk ahli syurga. Nah, dan ini termasuk arane wasilah yang diputerang api Quran surat Al-Ma'idah juz 6 alam sohibah atau ayat 35 ayat tikam dosokam sas ya ayuhalladzina amanu taqullaha waqtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabirihi la'allakum dukihun eh wong islam wong mu'min kode takwa oleh Allah lan gule awasilah sedimut wasilah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, termasuk pada moco istighfar tuntunannya kaji Nabi ini termasuk wasilah. Nah, ini enteng dan gampang prayogi diwiritake. Nah, sakit sak keluargane dituntun diwarai. hebat banget. Rumen Unate pengurus masjid bagi lampiran semacam ini. Nah, ini suri malik. Bismillahirrahmanirrahim. suratul muzammil gune tegese temurun sak derenge kanjeng nabi jumlah ayat wonten kalih dosa Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzammil Oh wong sing kemulan niki naliko malaikat jibril rawuh ten daleme kanjeng nabi kanjeng nabi nuju kemulan sebabe napa kanjeng nabi nepi ten gua naliko nyepi teng gua khira dirawuhi malaikat jibril Ujuk-ujuk kanjeng Nabi disikap. Nalika kanjeng Nabi disikap, itu direduk dengan salih. Dijawi karo malaikat Jibril. ekra suwe maca kanjeng nabi jawab ma nabi kori en kula saged maos sing kula waos napa disikep disikep dibahani mana ekra ma nabi kori en terus Malaikat Jibril nuntun Iqra bismi rabbikal khalaqa, khalaq al insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Raja lenyekep mandek kanjeng Nabi diredek. Sangking diredek ke kanjeng Nabi melayu mangsel. Juki dalam kepada Bu Khadijah. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, tulung aku kemuli, aku dikemuli. Terus Bu Khadijah mundet kemol. kanjeng Nabi di kemuli. Uh, Malaikat Jibril saking kuwakir langsung ngene daleme jeneng Nabi. Reti kanjeng Nabi kemulan terus kanjeng Nabi dijawi ya ayyuhal muzammil. Umil lain ومن ليلة إلا قليلا نصفه أبنكس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Rene kanji Nabi kemulan, Malaikat Jibril lengundang, Ya ayyuhal muzzammil, Makna maknane ya ayyuhal muzammil he wong sing kemulan iki bengi iki umil laila bom tangi osiro tangi sing dimaksud tangi sholat tangi osiro al laila ing dalam waktu bengi illa qalila kejaba namung sithik Jadi dari bumi kontangi sholat. Kejabu setiluk mandek. Nijmahu. Rupane separo bumi. Awingkus atawa ngurangi siromin hu sangking sepuluh separo kalilan eksitik. separuh bengi atau kurang sedikit berarti sepertelan bengi auzid alai atau nambahi siro ingatasi separo, berarti rong pertelan Niki ayat nerangake mongso kiamulel tangi bengi tahajud iku wektune pira saged rong pertelon saged separo saged sepertelon upamane sewengi ku 6 jam upama sing digo kiamulan rong jam kula wangsi lima le upamane sewengi ku enam jam sepertelane rong jam rong jam kanggo kiamulan lan atawa rong pertelan patang jam atau wong separuh telung jam. Jadi upamane sewengi kuwana enam jam, kiamulal bisa patang jam, bisa telung jam, bisa rong jam. Nyata niki kangge kita pun jawab dan sing lakani napa dereng sakit. di zaman kanjeng Nabi ngoten niku kiamul lail kiamul lail tahajud istilah kiamul lail tahajud tahajud niku zaman Islam anyaran ya, zaman sahabat tahajud niku asale hukume wajib. Hak hukumnya wajib. Lah para sahabat lengati-ngati. karena kuatir nak irak, raisa tepat. Niku ngantos sikile jabu. Sewengi jak turu. Sebabnya nopo. Sebab kuatir nak kurang. Nanti suku-sukunya dapuh. Akhirnya, Gusti Allahnya akeni. Terus dimansuh, sholat tahajud bis ora wajib. Diganti sing wajib, sholat lima waktu. Jadi sholat lima waktu itu kanggo nyalen asale tahajud itu wajib. Diganti lima waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Darang enteng. Ngata sama ke sing wajib kantun gansal. Duhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Tahajud. Namun sunat. Nah. saking Allah kados ngaten. Kita umat Islam, umat Muhammad supatus merhatu ake, ojo nganti rak tahu tahajud. wis dikae murah banget sayangke upamane kula jenengan termasuk sahabat nabi betetet sewengi sholat terus kiraku sikile sabuh bayang dua puluh sikile Asa niki pun dimangsuh sholat tahajud ora wajib nanging sunat ya senajan sunat kita aja nganti ra tau babar pisan ya diperlokake senajan namung kalih rekaat senek rada rasa maneh patang rekaat Siroso enam rekaat sak mampu nih ini aja nganti ninggalake rong rakaat tahajud jalani medit banget ya. ayatnya tengene Quran cetok kumil layla illa qalila niswahu aweng kusminhu kolila awzid alaihi warat tilil Quran atar tila jadi Qiyamul Lail ana sing separo wengi, ana sing sepertelon, ana sing nganti rong pertelon. Warattil lan nertelno sira Al-Qur'an ing Qur'ane tartilan kelawan tartil temenan. Nek maca Qur'an dianjur ke liwat Jawa Quran sing tertel. Dan ini perlu keterangan. Moco Quran niku maceme wonten tiga. tertel nama loro Nomor telu hadar. Tartel niku cara Arab bahasa Quran. Cara Jawa kudus tambahan tambahan. Nomor loro tadwir. Tadwir bahasa Arab cara Jawa nek semacam nomor telu HADAR hajar hajar bahasa Arab coro jawa ini cepat hmm. jadi maca Quran itu macamnya ono telu tambahan-tambahan semedeng cepat Contoh nek maca tandan-tandan kaya nek maca Quran nganggo qiraate Imam Hamzah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik Bil-akhirati hum وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Kukirate Imam Hamzah. Macam mana itu dengarannya tartil. Tambang-tambang. Ono sing moco semeting. Cara rapi tak cara jalane semeden. Kaya maca kiraate asem hafas. Nek hamja mau bima diwaca telung alif hafas namung rong alif. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون Meniku moco tatiwir semacam. Ono sing cepat. Kaya moco kira ate kolun atau susi. Ma. Sing hamzah moco telung alif. Majais. Ah niki susi maca cukup sa alif. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Mereka yang ngarani mojo cepet. anjurane Quran ring Kanjeng Nabi warot tilil Qur'ana tartila pun sing tartil tamban-tamban, alon-alon tartil pun kula contohake dadi maca Quran ana macam telu sisine ana sing tartil tamban-tamban. Tadi wir, semacam hadar cepat. Nah, saya dianjur kiri gajah Nabi, konsing tartel. Nek tartel niku, Tiro ate tajwite izhare ikhwae ilunae idhome syakat-syakal kakte. panjang pendek emat sakit itu tuh tartin cuma Quran nganjurake tartil tapi upama maca ora tartil kenging adine tartil dadi wir Adine tadwir hajar. Inna sanulqi alaika kaulan saqila. Inna satemana ingsun Allah sanulqi bakal nibaake ingsun. Alaika ingatasi seliramu Muhammad kaulan sakila ing Quran kang abot kaulan ing ucapan ing masuk Quran kang abot Quran disebut kaulan sakila sebab napa Quran mau ne perintah-perintah kon lakoni larangan-larangan kon ninggal. Mulane diarani jawu sing abet. Aku nibaake nibaake sing dimaksud maringake. Wis tak paringi jawu sing abet Muhammad. Mersona kono jawu ana began-began sing kudu dilakoni. upamane nerang kaposo mulai pacar ngati ma'rif ora kena jahar ngunjuk ora kena seneng seneng karo istri mulai pacar dulu il fajri ngati ma'rif abad-abad ya lunga haji Lereng-reng tanah suci Mekah. Ono toto toro. Carane. Mang ikhram. Kudu mulai mekot. Mekot itu. Nek gelombang pertama. Madinah rin. Mekotnya teng bir ali. Teng ini Madinah. Namanya bir ali. Tapi zil hulaib. Tapi nek kaya kudus. Kudus masuk gelombang kedua tahun iki. Gelombang kedua niku <clears throat> mekote teng Kornul Manazil. Boten kenging teng Jeja. Hmm, niki sing abet. Mekote teng Kornul Manazil. sebabnya apa? Secara umum, jamaah calon haji kudus tahun meniku, mesti nganggo pesawat. Al-Hajju Bito'irah. Haji nganggo pesawat. Wasa-wasa turunge mandhap teng Jeddah niku pun liwati Mekot namine Qarnul Manazil. Tira-tira sak jam sak durunge mendarat teng Jeddah pun liwati Qarnul Manazil. Wajib ikhram. niat ihram apa tamatu apa ifrat iku sakarepe sing haji nek ora dosa keterangan zamane kitab abbas karor halaman 57 sak galene mana keterangan zamane kitab abbas karor halaman 57 Nibaratipun. Fa'in rakiba wa'ira muhrimin wa'akhrama min jidata kana aziman litarkihil milikot biduni ikhramin wa'alaihi damun fauka kaunihi aziman annal bidyata La tarfa'ul isma. Nanti tak apal lah. Hmm, tak apal Ini sing gosok penting-penting tak apal lah. Ngapal lah ini ku kembali ingat, sekarang belum ngelak mana lah. Tak apal lah. Maknanya. Faman rakika. Wong sing numpak Pesawat. Waira muhrimin urung ihram. Ihram ku niat. Nalika niat nganggo nek wong lanang nganggo kain rong lapis. Istilahnya rong lapis. Wa akhrama min jidata nekat ikhram sangka jidata. kana aziman dosa dosa mulane nek dicumak nang gonggong mabrur ora iso ora iso mabrur sebab haji mabrur kudu ora kecampuran dosa hmm. Lawes nek ekram panjeja kok dosa sebab apa? Litar kehil mikot bidune ikhramen karena ninggalake mekot durung ikhram ra gelem ikhram hmm. mekote karnul manazil wa alaihi jamud Falka kaunihi atiman, lan wajib bayar dan di samping dosa. Lalu bayar jam pakai jadi rusak. Ya. Li'annal fidyata la tarfa'ul isma. Jam jendo itu rak kanggo ngilangno dosa. Ngilangno dosa. Tobat. Nah caranya tobat. Ya balik nih ring kornul manazil. Lah pesawat mundur kok kaya gak ono. Niki. Mulane liwat pengajian niki Kula nerangake mbok menawa ana sing jamaah haji saking Kudus gelombang kedua supaya mati ngati. Ya. Sebab napa? Takrife haji mabrur saged ditingali wonten al-Aib al-Indah halaman 42 43. Halaman 42 43. wal asah annal magrura walladzi la yuqalituhu mahsabun wa qila wal maqdul wa min alamatil qabuli ayyaji'a khairam mimma kana wa la yu'awidul ma'asiya oh tak apa no. <laughs> maknanya wal asah menurut awal ansah annal magrur tak menet tarif hati magrur Waladhi la yukhalituhu ma'zamun yaitu haji yang ora kecampuran dosa. Jadi jaluk-jaluk nyuwun-nyuwun muka-muka mabrur tapi nekat. mekate ngambil nak jeda niku namine gegila Gusti Allah. Hmm. Padha karo wong zina. Istighfar tapi dimangkring nak dhuwur. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim kepenak Gusti. Niku wong pencilaan. Hmm. Nek tobat ya kudu mudun. Aja mangkring nanti kan astagfirullah, nasib ya Allah, nikmat Gusti, alhamdulillah, wa syukur. Niku menyak Gusti Allah. Ya. Kepengen mabrur tapi nekat mekote sing ambil jeda. Hmm. Anak kira-kira itu anjurannya pemerintah. Kula atasi anjurane pemerintah nek nyalai Quran hadis ora kena dinut ya nyanut pemerintah nek melanggar Quran hadis boten kenging dinut hmm, iki carane mulane jawuhe Quran Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum Nomor siji ati Allah ta'atul sirring Allah nganggo lafal atiu. Nomor loro wa ati ur rasul ta'atul sirring kanjeng Nabi nganggo atiu. Wa ulil amri minkum anu sok pemerintah boten nganggo atiu. Niki wonten rahasia. Nek ta'atul Allah mutlak ora kena dinya. Taat ring kanjeng Nabi mutlak ora kena dinyang. Taat pemerintah wajib nek ora nulayani Quran hadis. Nek nulayani ora kena dinut. Hmm, iki bedanya. Taat ring Allah mutlak. Walane Nabi Ibrahim nalika dijauhi anakmu sembelih ora kena dinyang, sembelih tenang. Hmm. Nabi Ibrahim ngomong sing pedang tenan. Pedange birange dilakono nangone janggane Ismail, bener-bener dilakono. Dene ora mempan diturusan. Tapi bener-bener Nabi Ibrahim nyembelih Ismail, bener-bener nyembelih. Wajib, wajib. Padahal bapak nyembelih anak iki nek cara pandangan umum kan enek. Wong bapak kok nyembelih anak elek, elek. Tapi wong percaya Allah apik, apik. Iki carane. Ya. Wangsul dateng masalah mekot, jadi mekote sing gelombang kedua ampun nyata sing desa. Lah wis, dek ekor. Nah, anak sing dekat, Soalnya tak beda, benar. Mereka mereka lelunga haji orang nganggu pesawat. Mereka al-hajju bil-bakhirati. Haji nganggu kapal laut. Nek haji nganggu kapal laut, orang meliwati kornul manazil. Ngewati mereka namanya yawam lam atau yulam lam. Keterangan sampai ini e kitab Tosfah. Tosfah itu lho, Mosdad, Libni Hajar. Bukan berapa kene kene. Iku zaman dia saat dulu nggak ada pesawat. Jadi nak jauh ke Indonesia liwat kapal laut, laki kapal kapal laut. Mereka teh yalam lam, yalam lam teno, yulam lam teno. Gunung bes hancur, yalam lam bes hancur. Jadi mekote wis ilang, para ulama golek tempat sing berdekatan. Namine Jeddah. Dadi nek liwat kapal laut mekote Jeddah. Anak saiki ora ana haji Indonesia liwat kapal laut wis ora ana. Liwate pesawat. Kok upamane pemerintah gawe maneh? Upamane pemerintah gawe mana jamaah calon haji liwat kapal laut. Lajeng mekoten jeda. Orang iso nak no alam lambes hilang. Oh, nih. Tapi kira-kira pemerintah ke orang gawe. Tapi mbok menawa tak sikiki niki. Hmm, hmm, hmm. Mulane terus majelis taklim Jumat pacar bisa beda ake. Sebab telepon di Eko kejejah ke orang mereka di Eko kapal laut. Asa ah, iki pesawat. Nek pesawat sak turungin jejah wis ngelewati mekot. Mekot yang e namanya Kornul Manazil. Keterangan oleh kitab Abbas Karara halaman 57. Halaman 57. Hmm. Ini mau ke jarum haji. Ini bahas inna sanurti alaika kaulam sakila. jawab Quran itu abad. merga mampu perintah yang kudu dilakoni. Larangan yang kudu ditinggal. Larangan yang kudu ditinggal. Contohnya, jamaah haji sing liwat pesawat enggak pejalan, wajib mekot karnul manazil. Pesawat satu ruge medun kira-kira satu jam. Lah, nek. Mekot yang nganggu. Jeda, oh lan duso. Nek duso, ora bakal mabrur. Hmm, nek duso, ora bakal mabrur. إن ناشئة الليل تفكيرك موان إن ناشئة الليل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد